а руки витягли вперед. Тримали так, доки пасами не зв'язали груди, ноги, руки. Голову замотали мішком, щоб не чути було крику. Дівчина відчула, що задихається. Перед тим, як на голову накинула мішок, устигла помітити, що до бункера ввійшов комендант табору, старша наглядачка і лікар Трейте. Ні, ви не почуєте мого крику, гади, затялася вона. Жодного стогону зараз, ані покори і прохання після екзекуції. І вона витримала. Коли вели побиту, скривавлену, зібрала останні сили, щоб дійти до блоку але вже на подвір'ї, вдихнувши свіжого повітря, відчула, як непритомніє. Отямилася в ревірі, її на силу повернули до життя свої ж радянські лікарі військовополонені. Через кілька днів Любу знову викликали до комендатури. Ну, що, працюватимеш? зловтішно запитав комендант. Ні. На військових об'єктах не буду, так само твердо відповіла Люба. В бункер посмертно заволав комендант. Це було її останнє побачення з комендантом табору Равенсбрюк. Однак в бункер її так і не перевели. Після екзекуції Люба стала такою кволою, що вже не було потреби замикати її в бункері. І вже одна дорога в крематорії, сказала старша штрафного блоку. Есесівки завжди відчували вищість цих дівчат. О, ротармійки вміли мовчати, стіпивши зуби, коли їх били. Їх навіть важко було примусити відраховувати удари по німецькому айн, цвай, драй. Вони могли ще примусити рахувати цивільних. Всі ж мовчали, мов затяті. В ревірі Любов Конова одержала від своїх подруг військовополонених лист, де вони обурювались екзекуцією, проведеною над нею. Копію листа, перекладеного на німецьку Євгенією Клем було відправлено комендантові. В ньому писалось ніколи, ніколи ще не бувало, щоб військовополонених, тим більше медичних працівників, використовували на військових заводах для роботи, спрямованої проти їхньої батьківщини, щоб їх силою, катуванням примушували готувати смерть для своїх братів. Сьогодні радянську лікарку військовополонену, яка мала мужність відмовитись виготовляти зброю для свого ворога, жорстоко закатували. Запам'ятайте, вам цього не пробачить історія. В листі Конова знайшла вірш, присвячений її мужності. Ось тоді розплакалась. Досмертний бункер. Гітлерівці знали, що там довго не витримували. Вони сподівалися, що доки радянська лікарка сидітиме в бункері. Для інших військовополонених це буде доброю наукою. Вони знатимуть, що на них чекає, якщо не захочуть працювати. Гітлерівці були певні, що Люба Конова підкориться. Та цього не сталося. І знову штрафний блок. Люба не раз згадувала слова гітлерівця в Зоесті. Примітка Зоест пересильний табір для військовополонених. О, ви ще не раз пошкодуєте, що ми не пустили вам кулю в лоба. В концтаборі ви будете вмирати поволі, і настане день, коли смерть здаватиметься вам благом. Знущення рецидивістки Берти ставало дедалі нестерпнішим. Люба ненавиділа її, не могла чути голосу цієї брутальної, зухвалої родої німкені, що невідомо звідки одержувала шпанс і потихеньку попивала його. Напій виводив її зі стану байдужості і сонливості, вливав диявольські сили і збуджував до бешкету злості, знущань. Берта помітила, що хтось передає любі записки, одверто не ховаючись, шпигувала за нею. Вона ще вдає, що гідно тримається, ця русіше Швайн. Вважай, що маєш за честь сидіти разом зі мною в оцьому смердючому блоці, годувати тих самих блощиць, яких годую я, перша співачка і танцюристка берлінського нічного кабаре. Берта підіймала своє смугасте плаття і витанцьовувала перед Любою, нахабно дивлячись на неї. Потім Берта забрала у Люби навіть останню її тоненьку ковдру, зухвало заявивши, що північна Schwein давно вже звикла до холоду. Люба сиділа на нарах і мовчки поглядала на те, що витворяла Берта, користуючись відсутністю штубової. Після роботи на розвантажуванні барж у Люби все боліло і вона не знаходила в собі ні сил, ні бажання відповідати на гидку поведінку Берти. Підклавши кулак під голову, Люба лягла і заплющила очі. Збагнувши, що бійки не вийде, Берта заходилася співати. Їй хотілося довести всім, що вона загублений, скривджений людьми талант. Завела сентиментальну німецьку пісеньку про любов розрюмсалась і, обнявши за шию свою подругу, скиглила. Все, все поламали мені і за що? Тільки за те, що я спуталась з французом. Якби це був благопристойний німець, ніхто б мені слова не сказав. Тепер маю потерпати тут. Я, Берта Хольман, що колись бувала на обіді самого Гітлера. Берта невдовзі заснула а з нею поснули і інші жінки блоку, не діждавшись очікуваної вистави. Люба потихеньку витягла олівець і почала писати записку своїм друзям з 32-го блоку. Дорогі мої, писала вона, мені здається, що я не витримаю тут і місяця або збожеволію, або накладу на себе руки. Немає вже сили ходити на камінь і вантажити баржі. Обстановка в блоці страшна. Користуючись черговою повітряною тривогою, коли всі наклядачки розбіглись, Ганя передала цей лист радянським військовополоненим. Він потрапив до лікарки Антоніни.